Magandang umaga sa inyong lahat. Sino po ang ano, triggered ngayong ano, big sabihin kung ano-anong nararamdaman ngayong uh, linggo na ito, na? Sige. Sino po triggered? Iti-trigger ko kayo. Ayan. Wow, sana medyo ano no mahulog ng konti doon sa bag ko yung iba. Sa pa. Ay. So, ano yan? Oo, Panayang ano ko, commute ko papunta dito. Sana kahit yung pinaka ano lang, yung eh, mura-mura lang. Eh ito, ay, dami. No. Sino po dito yung triggered na <laughs> yung linggo na ito? Hindi po tayo magpapatuloy ng hearing ngayon. Wala pong hearing. Mm-mm. Pahinga ang hearing ngayon. Hindi rin po ako narito para magbahagi ng aking privileged speech. Hindi <laughs> rin para magbahagi ng salaysay. Narito po ako, si Maria Filipinas Gumatay, assistant pastor ng RLCC, upang nangangako na magsasabi ng katotohanan at tanging katotohanan lamang mula sa Panginoon. <laughs> Yung ang dahilan kung bakit ako narito. Amen. Dahil layo, ah, alam nyo tayo, di ba? Pagka tinitignan natin ang nangyayari sa paligid natin, ako may pag-asa pa ba? May pag-asa pa bang uh, kaming natatanaw, lalo na sa nangyayari sa paligid namin? At lahat tayo, yun ang ano eh, yun ang lagi nating hinaing o panalangin sa araw-araw, no? Na Panginoon, bigyan mo ko ng pag-asa. Dahil kung titignan ko yung buhay ko ngayon, parang ano ba, sambako hahawak at hahatak at huhugot ng pag-asang iyan. Kaya, bagamat kailangan natin yan, sabi nga, lahat tayo ay naghahangad ng pag-asa. Lahat naghahanap. Sino po dito yung hindi? pagising pa lang ng umaga. Oh, pagising minsan nga bago pa matulog, no? Kung nananalangin tayo ba, ba, bago tayo matulog. Naghahanap ng isang bagay, minsan tao, na ating mapapaniwalaan, lalo na sa panahon ngayon, at mapanghahawakan, no? Naghahanap tayo, pero ito ang tunay na dahilan. Madalas, inilalagay natin ang ating pag-asa sa mga bagay na tila, mukha naman, mukha naman maaasahan. No? Matibay at siguradong sandigan, malamang po yung mga may-ari nung mga pinakita ko sa inyo nung simula, hindi naman yun ang plano nila eh. Di ba? Kundi umasa sila sa mga trabaho nila, sa posisyon, maaring ganun. Hindi naman yun ang plano nila. Pero yung pinanghawakan nila no, ng mga bagay na yon ay mga bagay na kala nila matibay at sigurado. Trabaho, ari-arian, pera, kalusugan, o minsan relasyon, mga tao sa ating kapaligiran. Pero alam natin na ang lahat ng ito, pag pinaghawakan natin, lahat to may katapusan eh. Amen? Lahat to, alam natin, no? buhay nga, natatapos. Mga relasyon, aray ko po, minsan nasisira. No, nawawala ang mga wa, ganyan. <laughs> Minsan yung mga anak natin, inaasahan natin, biglang, di ba, magdidesisyon na mag-aasawa, ay wala na yung pag-asa ko na makaahon sa buhay. <laughs> <laughs> so, yun mga, ano, eh, alam, itong mga bagay na ito, minsan kalusugan natin. Yun ngayon, nakatayo tayo, bukas nakahiga na. No, nawawala ang lahat ng pinag, pinagtitiwalaan natin pinanggagalingan natin ang ating pag-asa, sandigan ng ating parang bukas. Ang lahat na ito ay natatapos. Kaya sa araw na ito, yun ang pag-usapan natin. Dahil naniniwala ako na mayroong pag-asa na hindi natitinag, hindi nawawala, hindi natatapos, hindi nagbabago na maaari nating panghawakan. Sa araw na ito, yun po ang dalangin ko na hindi tayo aalis sa lugar na ito, na hindi natin pinanghahawakan yon, at hindi natin daladala yon. Na sa ganun, sa buhay natin, kahit sino makausap natin, nakikita yung larawan ng tunay na pag-asa na mayroon tayo. At sa araw na ito, yun ang pag-uusapan natin. Na tanging si Jesus lamang, tanging siya lamang, ang makapagbibigay ng pag-asang tunay na nagtatagal tunay na nananatili at hindi magbabago kailanman. Tanging si Jesus lamang. So nawa, yun ang ating ano, ihanda natin yung puso natin na Panginoon, sana maintindihan ko ito. Lalo na sa panahon ngayon. Lalo na sa buhay ko ngayon. Dahil di ko naman alam kung anong mga sitwasyon niyo. Pero ang Panginoon alam iyon. Ngayon, pag-uusapan natin yan, bakit? Bakit pwede nating pagkatiwalaan. Yung pag-asang inaalok ni Jesus sa atin, bakit nga ba? Hindi ba yan parang ano, kaisipan lang? Totoo ba yan? Totoo. Lahat ng ibang pag-asa ay nagwawakas o nawawala, no? Ngunit hindi ang buhay na pag-asa natin sa Kanya. Amen. Amen. Ang ating pag-asa ay hindi nakabatay ulit sa sitwasyon, sa mga nangyayari, no? Maaring nangyayari sa ating personal o nangyayari sa ibang tao o sa mga mahal natin sa buhay, hindi ron 'yon nakabatay. Ito'y nakaugat sa buhay na ating tagapagligtas. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon na tayo, buhay, buhay, buhay ang pinagkatiwalaan natin at sama na, kasama natin siya sa araw-araw. Yun pa ang maganda ron. Hindi ka nang iiwan. Kasi ano sabi ko kanina? Connect. No? Connected tayo dahil sa relasyon natin sa Panginoon. At dito sinabi ni Pedro sa uh, talatang apat, na magmana tayo ng kayamanang di masisira, walang kapigtasan at di kukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Grabe. Di lang pala yan pang dito. No? Noong tayo'y nagtiwala sa Panginoon at tayo'y anak ng Diyos, siya ang ating Panginoon, ay nakaredy na. Nakaredy na ang kayamanang di masisira, walang kapentasan, di kukupas, ayan, na inihanda ng Diyos sa langit. So, hinanda na niya yan. Hindi yung parang, uh, ano lang, blindly na, sige na, magtitiwala ako sa Panginoon. Pero hindi natin, wala tayong malinaw na pangunawa na sa dulo ng lahat, nakahanda na. Alam niyo po nung ano, nagpunta ako sa Canada, may mga nakakausap ako doon na mga talagang nananalangin sila na sana madala nila yung pamilya nila doon. Na madala nila yung pamilya nila doon para yun, yun, uh, maging maganda yung pag-aaral na kasi maganda po yung ano doon, eh, yung paglaki ng mga bata, lahat libre. <laughs> so yan yung mga pangarap ng mga nagpupunta ron. Eh usually po, bago ka maging residente ron, nung panahon na yon, ay kailangan ka munang magintay ng mga dalawa, tatlo, apat, yung iba, libang taon pa. Tapos andito yung pamilya nila. Tapos di sila makauwi hanggat hindi ka residente. Tawag nila IPR. No? Kaya yung mga tao na yun, pag nakakausap ko, sinusundan ko sa yung istorya nila, talagang ano, pinaghahandaan nila yung pagdating ng kanilang pamilya. No, nag-iipon sila, no, kahit hirap ng buhay, talagang tatlo trabaho, parang di na sila <laughs> natutulog. Pinaghahandaan nila lahat 'yon para pagdating ng pamilya nila doon ay ready na. May bahay na, may eskwelahan na mapapasukan yung anak, may trabaho na pwedeng pasukan yung asawa niya. Ready na. No? Pero merong iba doon, hindi natutupad yung pangarap na yon. Hindi nagkakatotoo. Hindi hindi nabigyan, hindi yung inasahan nila na immigration <laughs> na mag-a-approve ng kanilang ano application, minsan na deny alam niyo po, yung hinahanda ng Panginoon sa atin, hindi na deny Mm-mm. Ready na yon. Ha? Na talagang maaasahan natin na nakahanda na yung magandang kinabukasan natin dahil ang ating pinagkatiwalaan ay buhay na Diyos. Tiyak na tiyak na yan. Katulad sabi dito, ang pag-asang ito ay tiyak. Naghihintay ito ng isang pamana na ano, hindi masisira, hindi nadurungisan, hindi corrupt, okay, <laughs> at hindi kumukupas, o ibig sabihin, hindi nabubulok. Na? Kahit ang gaganda ng kotse nyo, oh, mga after 15 years, ano na yan? Di ba, Sister Tereno? Wala na, oo. Oh, oo, oh. oh, bumababa na rin ang value, ang halaga, di ba? Ito yun, ayan, no? at hindi ito nawawala ng halaga No? Tinabi ito sa langit para sa atin. No, nakahanda para sa atin. Ang pamana dito sa lupa ay nawawala, ngunit ang pamana ng Diyos ay hindi. Purihin ang Panginoon. Amen. Purihin ang Panginoon. Sabi dito sa talata 5, sabi ni, ni Pedro, sa pamamagitan ng iyong pananampalataya, iningatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay nyo ang kaligtasang uh, nakahandang ihayag sa katapusan ng Panginoon. So hindi lang pala yung pamana, pati tayo iniingatan ng Panginoon hanggang sa takdang panahon na yun. Amen? So bawat araw ng buhay natin, kahit na parang hindi, di ba, minsan, uh, nung, nung, minsan isang araw, ito lang ha, ah, sa niloloko nila ako, sabi nila, ang galing mag-split ni PM. Oo, no? Or, split po ako. Nadulas ako sa bahay. As in, doon ko lang po na-discover na magaling pala ako mag-split. Oo, eh alam niyo po, biyaya ng Panginoon kung ah, bakit ako'y nakakatayo ngayon. Dahil marami po akong mga aray-aray sa aking buto. Marami po akong mga, uh, ah, ito medyo technical po yung hernia, ano to? Uh, herniation, scoliosis, spondylosis, osteoporosis. Lahat po yung may kinalaman sa buto. Oo, mga sis, ganyan. So, kaya ang prayer ko, Lord, sana makatayo po ako hanggang second service, no, na hindi ako ika-ika. Ganyan. Tapos nag-split ako. <laughs> no, nagluluto ako sa bahay, nadulas ako, at nag-split ako. Pero, hallelujah, nakatayo po ako at natuloy ako magluto. Eh sabi ko, Panginoon, akala ko talaga noon, Lord, wag naman. Wag naman ngayon. So pero noon, nakatayo pa rin po ako. Ibig sabihin, hindi pa tapos. Amen? Hinahanda pa ako ng Panginoon araw-araw at kayo din. Hinahanda kayo ng Panginoon araw-araw. Iniingatan niya kayo, nililigtas niya kayo sa bawat sitwasyon. Amen? Hindi man natatapos, paikot-ikot. Parang eto, mayroon na namang trial. Pag nakaroon, eto na naman, eto na naman, eto na naman. Kasama niyo si Lord doon. Oo, iniingatan niya kayo hanggang sa pagdating ng panahon na tayo lahat ay harap sa Panginoon, na nagtitiwala sa Kanya at makikita sa buhay natin na ang Panginoon sa Kanya tayo nagtiwala. Amen? Handa na tayo humarap doon sa pamana natin. Hallelujah. Kaya po ito, dapat ang buhay natin, kitang-kita yun. Kasi marami sa paligid natin na hindi naunawaan ang pag-asay sa Panginoon. 'Di ba? Yung pagka, pagka nakakarinig ako at nakakanood ako ng talagang mga nagdurusa at parang wala ng pag-asa, sa kanino nila makikita ang mensahe ng pag-asa? Sa mga tulad natin na nakaranas ng buhay at tiyak na pag-asa sa Panginoon. So anong papel natin dito? Anong papel natin kay Aling Goring dun sa tindahan na namo problema siya at malapit na siya magsara dahil wala ng kapital? Maraming utang din nagbabayad kay Aling Goring. No? Anong, anong papel natin sa kaklase natin na namo problema dahil hindi na siya makakapagpatuloy mag-aral. Anong papel natin sa mga tao na ang nagtiti- nagtitiwala sa tao at sa kanilang kayang gawin? Ikaw na may pag-asa sa Panginoon, naway maging larawan ka sa buhay nila. Nawa ang bawat isa sa atin, yun ang makita. Hindi tayo binigyan ng buhay at tiyak na pag-asa para sa atin lamang Amen? Nawa magliwanag yon sa buhay natin. Ito ang pangalawa. Ang ating pag-asa na mula sa Panginoon, kaya tayo sa Kanya nagtitiwala, ay nagpapatuloy at nagagalak. So nagpapatuloy, hindi to dead, tapos na, ito na, no? Oo, parang ano yan, parang batang kaya po, hanggang hindi pa tapos. Ba yan? Book 3, di ba? Okay. At buhay pa siya. All right. So nagpapatuloy at nagagalak. Sabi dito sa talata 6, ito'y dapat niyong ikagalak. Kahit na magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Talaga naman si Pedro. No. Pero realistic siya. Kasi ina-acknowledge naman niya na may mga pagsubok. Di naman, ano na, pagka meron tayong dinaraanan, huwag mong isipin yan. Hindi sa Panginoon yan. Hindi naman ganun. No? Ina-acknowledge niya, no? ibig sabihin, nare-recognize niya na bawat isa sa atin ay dumadaan sa pagsubok. Tama po ba? Ha? O dumaranas sa mga ano mga problema, no? Mga ganyang karanasan, no? mga tanong nga, mga pagdududa. Sabi niya, pero ang sabi niya, ito'y dapat niyong ikagalak. Kala. No, hindi naman ibig sabihin nito, ibig sabihin na merong pumanaw na mahal natin sa buhay, tapos nagagalak tayo, nagtatatalon tayo doon. Hindi naman ganoon, no? Hindi ganoon yung realidad na pwede tayong malungkot. Sige nga po, sabihin niyo malungkot. Ayan. Ako po ay isang taong malungkutin. <laughs> Natawa sa akin yung mga nakakakilala sa akin. Opo, yung personalidad ko, pag malungkot ako, hayaan nyo lang akong malungkot. Ay, hanggang sa maunawaan ko na yung kalungkutan ko. <laughs> Ganon. So, ganun po ako. Tinitignan ko at iniintindi. Gusto kong maintindihan yung aking kalungkutan. Kaya okay lang po yon. Pero sabi, kahit na maaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Maikli lang ang buhay, kaya maikling panahon lang yan. Maikling panahon lamang yan. Sabi sa, sa uh, talata 7, ang ginto, bagamat nasisira, ay pinadadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Amen? So nakila matunaw muna siya at para maalis yung mga anik-anik doon, para lumitaw yung tunay na ginto. Ganun yan, no? Kaya hindi yung pagka, pagka bumili tayo ng ano, sing-sing, wedding ring na ginto. Ganun na yun, di ganun yun. Gin, dumaan muna yun sa matinding init. No? Matinding apoy bago lumabas yung kagintuan niya. So, ang pagsubok, parang apoy. Dumadaan tayo para lumabas ang kagintuan natin. No? Tama ba? Ha? Oo, aray-aray no, yung apoy. No? Pero pagkatas ng apoy, ano, ay ang gaganda na natin <laughs> sa loob. Gayon din naman sabi dito, ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Ayan. So, hindi po yan natatapos na sinusuko ko ang buhay ko sa iyo, Panginoon. Tapos yun na yun. The end. Hintayin nyo na lang dumating si Lord. No? kundi yung katapatan ng ating desisyon na sumunod sa Panginoon. Yun yung ano eh, yun yung dumadaan sa apoy upang mas lalong magkinang at makita sa buhay natin kung sino ang buhay na Diyos. Hindi yung parang naisang tabi na natin yun at wala lang, balik pa rin tayo sa dati nating buhay. Binabago tayo ng Panginoon sa araw-araw. Amen? So lahat ng binabago may aray. Tama po ba? Ha? 'Di ba? Pagka ang puno ay uh, gusto mong lumago, kinakayos mo yung mga pangit, aray. No, umiiyak yung puno, may dagta. So lahat ng binabago, may aray. Sabi niyo pa, may aray. Okay. <laughs> So, huwag kayong maiinis sa aray. Kasi yun ay ibig sabihin kumikilos ang Panginoon at binabago ka niya. Upang ikaw ay mag, mag, ano, magliwanag yung kagintuan mo. Hallelujah. Sabi, ang pagsubok ay parang apoy na nagpapadalisay sa gin- ng ginto. Ang pagsubok hindi sumisira ng ating pag-asa. Hindi yun ang dahilan kung ba't ka dumadaan sa pagsubok. Kung bakit nangyayari ang lahat. Hindi ibig sabihin nun ay para ma ma- ma-stress ka, no, ma-trigger ka, <laughs> o mawalan ka ng pag-asa na talaga, wala nang pag-asa dito sa Pilipinas. Na, mamumundok na lang ako. Kasi wala nang mag asa Hindi yun ang ibig sabihin, no? Pag dumadaan tayo sa pag-usubok. Ito ang nagpapatunay na ang pag-asa natin ay matibay dahil nasa Panginoon. Pinadadalisay ang, ng pagsubok ang ating pananampalataya at inihahanda tayo sa pagbabalik ni Kristo. So kasama to doon yung kaninang uh, verse na pinag-usapan natin na inihahanda tayo, nililigtas tayo ng Panginoon sa araw-araw para ready na tayo pagdating ng ating Panginoong Hesus. Hindi natin alam yan kung kailan, kaya dapat ready tayo. Mamaya, baka bukas, next month, baka, wala, baka sa Pasko, di natin alam kung kailan, no? To 10 years from now, pero dapat handa tayo. Na habang tayo ay binabago ng Panginoon, handa tayo. Eto, kan- <laughs> ayan, pasensya na kay triggered ako. Ito, minsan napanood ko ito, no? Interview ni June Lozada. Si June Lozada po ay isa sa mga uh, witness. Ano ba tawag dyan? na state witness nung unang uh, corruption scam ng CETNB and CET. Ibig sabihin po, yung mga ginamit sa eleksyon nung panahon ni uh, ah, GMA, ni, ni uh, ah, Makapagal Arroyo. Okay, so siya yan. At nakulong siya. Siya yung whistleblower. Sinabi niya lahat ng mga kamalian. So ngayon daming whistleblower, di ba? Siya yung nagsabi nun, at ang ending, walang nakulong, na mga matataas, siya ang nakulong. Okay. At ito ang sabi niya nung siya ay nasa bilangguan, habang nagdurusa siya sa paninindigan sa katotohanan, sa tama, sabi niya doon, ang bilangguan ay naging lugar ng pagpipino. No, yung pag uh, parang yung sinabi ko nga kanina, parang ginto, no, pagdadalisay. Inihanda ako para para sa isang mas dakilang layunin. 'Di ba? Kayo binabas hinahanda siyang dakilang layunin sa inyo. Sabi niya, kapag may nangyari at pinahintulutan ito ng Diyos, may layunin siya para doon. Di ba ang ganda ng kanyang pananaw? No, kahit na parang unjustly ay nalagay siya sa isang pagdurusa, pero yung talagang dapat nandun, <laughs> hindi yun ang mga nagdurusa. Pero ito, naging pananaw niya. Na siya'y parang ginto, no? Na nadinadalisay at binabago ng Panginoon ng mga oras na yun. At siya alam niya malinaw sa kanya na ang pag-asa niya na sa Panginoon. Hindi pa dito hindi pa ito ang tapos. Meron pang gagawin ng Diyos. Sabi dito sa uh, talatang 8, hindi niyo siya nakita, ngunit siya'y inibig niyo. Sabi ni Pedro, no, do sa mga nagdurusang uh, mga mananampalataya, hindi pa rin niyo siya nakikita hanggang ngayon. Ba sino na nakakita sa atin dito sa Panginoon ng ano, Hi, Lord. Yung ganyan. No? Oh, hi, Jesus. Long hair ka pala. Wala na? Wala pa. <laughs> Okay. Sabi rito, hanggang ngayon, ngunit sumampalataya kayo sa Kanya. Dahil dito, nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan ng salita. Amen. So yung pananampalataya natin, doon ang hugot ng kagalakan natin. Sa kalagitnaan ng mga sitwasyon natin, sa kalagitnaan ng mga pagsubok, ang hugot yung pananampalataya natin kay Jesus. Bakit di natin siya nakikita? Alam natin na maari tayo magtiwala sa Panginoon. Dahil lahat yung hinahanda niya hindi kumukupas. Ang pag-ibig niya hindi nagbabago. No, yung relasyon natin sa Panginoon di mawawala. Kaya ang mga nagtitiwala sa Panginoon, puno ng kagalakan sa gitna ng kahirapan. Hindi yung nakangiti ka, kaya masasabing magalak ka. Kundi yung galak na malalim. Hindi yung nakabase sa sitwasyon o nakikita natin. Hindi yung, uh, yung masaya tayo kasi masaya yung nakikita natin. Kundi masaya tayo dahil si Jesus kasama natin. At sa Kanya ang pag-asa natin dahil tiyak at sure na sure tayo. Kaya tayo ay may kagalakan. Amen. Sabi sa, ah, sa talata 9, sapagkat tinanggap na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong buhay. Purihin ang Panginoon. Amen? Na nung tinanggap nyo yung buhay na meron sa Panginoon, pananampalataya sa Panginoon at hindi sa bagay, hindi sa ibang tao, yung kaligtasan na yun ay nasa inyo ng buhay. Kaya lahat na nagtitiwala sa Panginoon, ang hugot ng kagalakan ay siya. Amen. Ang hugot ng pag-asa ay siya. Um, <clears throat> sabi dito, ito ang napakagandang hiwaga ng buhay natin kay Kristo. Na makaranas ng malalim na kagalakan kahit saan, saan sabi? Sa gitna ng pagsubok. Malalim na kagalakan na galing sa matibay na ugnayan. Connect no, kay Jesus. Minahal natin siya, siya kahit hindi natin siya ano, nakikita. Di ba? Sapagkat naranasan natin ang kanyang biyaya at buhay na pag-asa. Puri ng Panginoon. Ang ating kagalakan ay hindi galing sa sitwasyon. Hindi yung sitwasyon na masaya. Pwede pala yun, no? Pagka, pag nasa Panginoon ka, pwedeng hindi masaya yung sitwasyon, pero sa loob ng puso mo, nagagalak ka. Dahil nakikita mo yung hindi nakikita ng physical na mata nakikita mo yung Panginoon na kumikilos sa buhay mo. Amen. Ito ay galing sa ating buhay na tagapagligtas. Sa ating pag-asa na darating si Lord, hindi, hindi pa tapos ang lahat. Sabi ni John Ortberg, sabi niya, magkakaroon ng matinding sakit. Aray. Ulit nga po, aray. At magkakaroon ng matinding kagalakans. Sa huli, ang kagalakan ang magwawagi. Kung hindi pa nanganalong kagalakan, hindi pa ito ang wakas. Amen. So habang nabubuhay tayo, hindi pa ito ang wakas. Pero itong naniniwala ako, sa Panginoon, laging happy ending. May happy ending tayo. No? Na pagkatapos ng istorya dito sa buhay na ito, napansamantala lang, maikli lang, no, yung buhay natin sa Panginoon na panghabang panahon, yun ang tinitignan ko. At yun ang tignan nating lahat. Purihin ang Panginoon. Sabi dito, laging maging handa na ipaliwanag ang dahilan ng pag-asang nasa inyo. Masaya na tayo nagtitiwala sa Panginoon at siya ang ating pag-asa. Pero alam nyo ba, nasa tabi nyo, pwedeng sa likod nyo, pwedeng wala dito. Nangangailangan na maunawaan ng tunay na pag-asa. Handa ka ba, kapatid? Handa ka ba na ipaliwanag bakit yung pag-asa mo ay matibay at bakit ito ay nakaangkla sa Panginoon at hindi sa sitwasyon. Naalala ko meron akong kaibigan noon. Lagi niya sinasabi, alam mo, ano pa to, high, uh, college pa lang yata. Yeah, when I was younger. <laughs> Okay. Meron akong kaibigan na lagi niya sinasabi sa akin, bakit ikaw, ang laging bukang bibig mo, Panginoon? Kala ko nakukornihan siya. Kasi di ba minsan gano'n, no? Nakukornihan. Bak- iniisip lang natin, nakukornihan. Eh syempre, bata pa kami noon, syempre ibang lingway pag bata ka. Pero kala ko nakokornihan siya. Hindi ko alam na tuwing magaganon pala ako, merong kakaibang siyang nadarama. Na parang, anong meron ka? Bakit sa lahat ng sitwasyon, alam mo na ang Panginoon maaasahan mo? Anong meron ka kapatid? Na nakikita ng iba at napapatanong sila, anong meron ka? Bakit may kagalakan sa buhay mo kahit ganyan ang sitwasyon mo? Kahit na parang uh, hindi sigurado, parang siguradong sigurado ka na maaayos ang bawat bukas. Anong meron ka? Isipin nyo, siguro katabi nyo sa eskwelahan, katabi nyo sa trabaho, no? padaan-daan kayo sa tindahan ni Aling Goring, Oh, nakatambay lang doon at nag-iisip malayo ang tingin, no? Pero naiisip niya, saan, san ko huhugutin ang pag-asa sa panahon na ito? At naroon ka. Naroon ka bilang mensahero ng istorya ng pag-asa na hinuhugot hindi sa mga bagay sa mundong ito, kundi sa ating Panginoong Hesus. Muli, Tanging si Jesus lamang ang makakapagbigay ng pag-asang tunay na nagtatagal. Wala nang iba. Wala tayong ibang pwedeng panghawakan kung hindi ang pag-ibig at ang pag-asa natin sa Panginoon na buhay at tiyak. Amen? Buhay at tiyak. Nagpapatuloy at nagagalak. Amen. Kahit na tignan ng mga pangyayari sa buhay, hindi ito kayang itumba yung pag-asa natin na nanggagaling sa Panginoon na maari nating pagkatiwalaan. Yung buhay mo ngayon, kung ito ay ano, inalay mo sa Panginoon at tagdiwala ka, huwag kang mag-alala kapatid. Hawak ka ni Lord. Hawak ni Lord ang buhay mo. At yung mga kaibigan nyo, na maaari ngayon maraming tanong, nalulungkot. Siguro mag-isa siya sa buhay niya, hindi niya na alam kung anong mga sagot. Baka ikaw. Baka ikaw yung sagot. Baka ikaw yung pinadadala ng Panginoon para mismo siya makita niya na yung pinangahawakan niya ngayon, hindi talaga yun ang sagot sa tunay na pag-asa, kundi ang Panginoong Jesus. Amen?